Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'aa Oromootti galgala keessaa sa'aa torbaaf walakkaa hanga saddeetitti meetir baandii kudha ja'a yookaan kiiloo heerzii kuma kudha torbaaf dhibba saddeetiif afurtama irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxat onkoloolessa kudhan bara kuma ashamaa akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla itti aansuun marii qeerroo haala kabaja ayyaana irreechaa malkaateetiitti adeemsifame ilaalchisuun isin biraan geenya wallee warraaqsaas ni qabna isin keessummeessaa kan isin waliin turu aan michuu lammiiti hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsu Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheeraa oduu waliin an abdii bilisummaati. Ayyaanni irreechaa dilbata darbee kutaalee oromiyaa adda addaa keessatti kabajamee hunduu milkii injifannoo fi nagaan xumurame. baroota darban bakka uummanni wal ga'uu fi bakkeewwan akka irreechaa kanarratti mootummaa wayyaanee dhukaasa banuu fi lubbuu namootaa dabarsaa kan turte bara kana garuu tokkummaa fi jaalala uummanni keenya waliif qabu humna mootummaa wayyaanee fi akeeka ishee fashaleessuudhaan nagaan ba'ee nagaan galuu eegaleera. Irreechi torban darbee bishooftuu hora harsadeetti kabajame nagaa fi milkiidhaan erga xumuramee booda irreechi malkaa ateetee buraayuutti kabajame immoo addatti milkii guddaadhaan kabajamee xumurame. Irreechi malkaa ateetee akkuma aadaa fi duudhaa Oromoo ganamaatiin kan kabajame yommuu ta'u, mormiin mootummaa abbaa irree wayyaan irratti taasifamu bifa qindaa'een qeerroo bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa ooleera. Faajjiin adda bilisummaa Oromoos guutummaa magaalaa Buraayyuu keessa naanna'uudhaan jaalalaa fi abdii uummanni Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof qabu calaqqisiifameera. Akkasumas dhaadannoolee fi sirboonni warraaqsaas bifa adda ta'een geggeeffamaa ooleera. Uummanni Oromoo malkaa Ateetetti argame hundi jibbinsaa fi nuffii sirna mootummaa wayyaanee irraa qaban agarsiisaniiru. Kana malees poolisoonni Oromiyaa qabsoo qeerroo bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa oole tumsuu bira darbanii nageenya uummata kanaa eegsisuudhaaf tattaaffii guddaa taasisaniiru. Kallattii adda addaatiin hiriiranii diina uummata keessa seenuuf yaalan irraa eeguudhaan aantummaa uummataaf qaban agarsiisaniiru. haala kabaja irreechaa bara kana geggeeffamaa jirurraa qabsoon uummata Oromoo gara bilisummaatti akka deemuu fi barri'uma mootummaa wayyaanee dhiyoo akka ta'ee kan agarsiisuu fi gucni bilisummaa Oromoo dhiyootti akka ifuu abdii guddaa kan namatti horu ta'uutu hubatame. Oduu keenya biraatiin shiftoota qondaaltota TPLF kan ta'an keessaa tokko kan ta'ee chaappaa maqaa Abbaay kan socho'u meeshaan waraanaa to'atamuun dhaga'ame. meeshaan waraanaa yeroo garaagaraatti uummata oromootti duula waraanaa bansiisuuf yaalamaa kan ture tattaaffii poolisoonni oromiyaa taasisaniin to'atamaa akka ture gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. haaluma kanaan ammas yeroo arfaffaatiif meeshaan waraanaa mootummaa wayyaaneetiin uummata banashaan gulgumuziif ergamaa ture to'atameera. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Haroo Ganda Sugee jedhamutti konkolaataa ambulaansiidhaan meeshaa waraanaa kan akka kilaashii, boombii rasaasaa fi kan kana fakkaatan poolisootaa fi qeerroo aanichaan to'atame. Meeshaa konkolaataa fi konkolaachisaan waajjira poolisii aanichaa jiraachuu qeerroon aanichaa gabaasan. Dhumarratti yeroo garaagaraatti basaastonnii fi ergamtoota mootummaa wayyaanee irratti tarkaanfiin fudhatamuun itti fufe. Oromiyaa lixaa magaalaa Dambidoollootti diinota qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo fi warreen qabsoo Oromoo sakaaluuf tattaafatan irratti humni addaa tarkaanfii madaalawaa fudhataa tureera. Haaluma kanaan tibba kanas magaalaa Dambidoolloo ganda duwwaa torba bakka kaambii waraanaatti ajajaa waraanaa mootummaa wayyaanee tokkoo fi humna ittisaa mootummaa wayyaanee tokko irratti tarkaanfii fudhachuudhaan lubbuu diina lamaa galaafataniiru. Magaalaa kana keessatti namoonni aangoo mootummaa qabanii fi uummata rakkisanis hojii mootummaa gallakkisuun baqataa akka jiran gabaasni gabasii arganne ifa godha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture Horii Buli jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun wallee barraaqsaa tokkoon booda gara maree qeerrottan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa oromoo kun qophii keenya marii qeerrooti isin keessummeessuun kan isin waliin ana wii qajeelaati akkasumas jaallan kiyya abdii bilisummaa michuu lammii fi ibsaa dhaabasaa na waliin jiru. Egaa akkuma beekamu dilbata darbe jechuunis onkoloolessa saddeet bara 2017 irreechi malkaa ateetee Finfinnee buraayyuutti kabajamee ture. Mee haala ture irratti waliin mari'annu nu waliin tura. Tole gaajaa labdii ati gara irreecha malkaa teetee sanatti maltee turte mee gabaabsiiti yaala ture nuuf hime. Eh, Hayyeegaa akkuma tu jette irreechi eh, malkaa teetee dilbata darbe eh, buraayyuutti kabajamee tureera. Sunis haaluma gaariidhaan haala eegame olitti akka ajaa'ibaatti kan inni gaggeeffamee xumurame. Kunis milkiidhaan nagaadhaan injifannoo guddaadhaan kan inni xumurame. Haala irreecha kanaa jalqabarraa kaasee yeroon ibsuu yaalu jalqaba bifuma aadaa oromoo kaleessaa sanaan kan geggeeffamedha sirni irreechaa kuni e, abbootiin gadaa ni jiru darbee akkuma isa irreechaa e, bishooftuu horaar sadiitti sana irratti e, qaama nageenya uummataa kanaa kan eegsisu foolleen ijaaramee bifa addaatiin kan inni geggeeffame akkuma bulchiinsa magaalaa buraayyuu fuulduratti achirra achiiti kan ka'ame achiigaa jilli gara malkaatti deemu sunii. waan aadaa kana hundaan mareehoo mareehoo jechaatuma gara malkaatti bobba'ee achi akkuma achi ga'eenis eh, sirna kabajaa irreeffannaa sana taasifatee ofirra deebi'e as keessa egaa wantoota gurguddaa jira wantoota baay'ee jira eh, akkuma beekamu egaa haalli yeroo ammaa kun qabsoon ummata kanaa bifa adda ta'een bifa ho'aa ta'een kan inni gaggeeffamaa jiru eh, waan adda ta'een kan inni gaggeeffamaa jiru asirratti egaa bakka irreeffannaa malkaa ateetee kanaatti wantoonni ta'an keessaa mormiin bifa ajaa'ibaatiin bifa eegame olitti geggeeffamaa oolu isaati. Kunis akkamitti uummanni bakka sanatti argame hundi jibba mootummaa wayyaanirraa qabu nuffii sirna mootummaa wayyaanirraa qabu kana agarsiifataa yeroonni tokkummaadhaan jaalalaan sirbaa dhiichisaa ooletu mul'ata. akkasuma wanti bakka sanatti ta'e suni uummata naannoo somaalee irraatii buqqa'an isaan kana gargaaruuf gochi taasifamaa ture ammasitti jiru numa jira achittis gochi kun taasifameera gargaarsi bifa addaatiin godhameefiira fiira warra uummata oromoo naannoo somaalee irraa buqqa'anii gara oromiyaatti geeffaman qabeenya isaanii irraa buqqa'an kanaaf gargaarsi taasifameera e, inni biraan waan irreecha malkaa teetee kanarraati waan hin argee e, gara qabsoo eh, qeerroo bilisummaa Oromootiin gaggeeffamutti yeroo deebine alaabaan adda bilisummaa Oromoo bifa adda ta'een bifa yaadamee hin beekneen dur alaabaan bifa kanaatiin kan inni ba'u biyya alaa keessattidha kan nuti miidiyaarraa argaa turre miidiyaarraa ah, dhagaa turre har'a garuu biyya keessatti oromiyaa keessatti alaabaan bifa adda ta'een akka inni eegamneen magaalaa sana dhuunfateeti kan inni oole eh, akkasuma dhaadannoon qeerroo magaalaa sana guutummaa isaa dhuunfatee mootummaa wayyaane kana dhabamsiisuudhaaf wantoota gurguddaa ta'aa ture jechuudha akka uummanni mootummaa wayyaanee jala hin jirre guutummaatti argaa turre darbee dheebuu uummanni kun qabu kaayyoo qabsoo bilisummaa uummata oromoo kaleessaa kana galmaan gahuudhaaf gochi taasifamaa ture gara fuulduraatti immoo akkasuma akeekni kun akka galma ga'u guutummaatti argaa turreerra alaabaan bifa adda ta'een. Eh, magaalaa sana guutummaa keessa naanna'aa ooluunsa qabsoon uummata kanaa kun garamitti deemaa akka jiruuf milkiin eh, booruftaan akka jiru argaa turreerra eh, wanti malkaa ateetee ture kana fakkaataa bifa gabaabaati yoo dhimse. Hayyee jaalabdii ulfaadhu. Akkuma sabaa himaalee garaagaraa irratti argaa jirru alaabaan adda bilisummaa Oromoo namoota hedduun qabatanii ba'anii turan. kun ammoo yaadota wal walfalmisisoo lama kaasee jira alaabaa sana fudhatanii ba'uun sirrii ture kanneen jedhan jiru akkasumas sirrii miti kanneen jedhan jiru yaada kan akkamiin ilaaltu jaalmichuu sirraa jalqabu. gaaffii bareedaa fi gaaffii waaltawaa yeroo isaa waliin deemu na gaafatte eh, alaabaa qabachuun egaa eh, akkuma atuu jette sooshaal miidiyaa irratti wantoota argaa jirru kana yaadota garaagaraatti ka'aa jira yaadonni kunis yaadota hammeenyummaaf ka'anii fi yaadota akkasumaan namni waanuma itti fakkaate kaasutu jira yaada ani akka yaadutti warreenuma eh, jibbee adda bilisummaa oromoof yookiin dhaaba sanaaf qabantu hololan taane afarsaa jira gama biraan garuu eh, namoonni eh, yaaduma qajeelaa kaasaa jiran qeerroon sana qabatanii ba'an boor maaltu isaan mudata ta'innaa boor balaa alaabaa kanaatiin diinni itti fayyadamee mana hidhaanaa qinnaa waan akkas akkasiirraa kan ka'edha inni kaan immoo hinaaffaan isinuma jira gabaan argaa jirru jibbeen isinuma jiraa kanaafu eh, alaabaan adda bilisummaa oromoo yoomiyyuu taanaan eh, lafa jilli oromoo yookiin bakka qeerroof qarreen oromoo wal ga'utti guyyaa kamuu hafeen beeku afaan qawweetuma jiraatee jechuudha kanammoo diina miti fira miti diina eeyyamsiifate diinni afaan qawweetiin dadhabee alaabaa kanaa dhiisee jechuudha walumaa galatti alaabaa adda bilisummaa qabatee kan ba'ee uummanni oromoo yookiin qeerroon biyya keessaa ajaja dhaaba kamiituu nu miti jaalala adda bilisummaa oromoo yookiin jaalala alaabaa sanaa qabuuf qabatee bahee malee namni kana qabadhaa bahaa e, sana qabadhaa bahaa jedhee labsii baase tokko illee jiru waanuma waliin argine jechuudha namni waanuma jaallatuu fi waan onnee isaa keessa bara meeqa ukkaamamee ture e, gaafa dargaggoon akkasitti wal ga'u jaalala isaa tokkummaa isaa fi egeree uummata kana maal akka ta'e argisiisuuf alaabaa sana qabatee ba'e yaadonni kaan sun akkuma dura siin jedhe jibbeerraa kan dha akkuma diinni jedhaa ture kaleessas dheengaddas afaan qawweetiin ukkaamsuu barbaadan alaabaa kana dhabamsiisuu barbaadee dadhabeeti dhiise har'a immoo gaafa ifaa ifatti akkas dargaggoon fudhatanii ba'anii yaadota hedduuti burquusiifame kanaafu. kun waanuma jiru har'as boorus waanuma jirudhan jedhani gama hayyee Egaa akkuma atuu jette alaabaa kanaan duras jiloota Oromoo kan biraa irratti yeroo fuudhanii bahanii qaamni hiyyeemu jiraatee sun taane jaalaluma alaabaa kanaaf dhaaba kanaaf qaburraa kan ka'edha dargaggoon keenya. Mee jaalibsa atihoo kan akkamittiin ilaalte? Hayyee jaalawi akkuma ati kee ka'uu maluu haala yerootti wal qabatee deemudha. Kanaaf ani akka kiyyaatti wanin argee fi wanin yoo jiraate akkuma sooshaal miidiyaa fi sababilee garaagaraa irraa arginutti dhimmi alaabaadhaan wal qabatu kun namoota garaagaraa namoota muraasa irraa bifa garaagaraa qabatee ka'aa jira. Kuni waan ta'uu maluudha jedhee yaadaan Kanaaf alaabaan eh, adda bilisummaa Oromoo alaabaa eenyummaa saba Oromooti. Sabni Oromoo hundi onnee saba Oromoo hunda irratti mannee ijaarratee kan argamu alaabaa yoomiyyuu dachii qofa irratti miti akka samii kanaatti samii irratti e, calaqqee uummata Oromoo kana ta'ee jaalatu e, argamu uummanni Oromoo kumaatamni miliyoonni kan jaalatudha. Kuni har'a yeroo itti qabsoon uummata keenyaa dagaagee e, galma ga'uuf daandii isaa gabaabbate kana qofa osoo hin ta'in saddeettamoota keessa gaafa namni irreessa dirree waraanati. bakka dhiigati jedhanii sodaatanii dhaquun habsaniyyuu ba'aa ture jechuudha. Hara arsalii namoota muraasa namoota dhibbaan lakkaaman qofatu dhaqa jechuudha saddeettamoota keessa. Gaafsan iyyuu uummanni alaabaa kana qabatanii ba'aa turan. Alaabaan kun alaabaa dhiiga ilmaan Oromoo fi lafee ilmaan Oromoo irraa tolfamedha. Alaabaa dantaa fi faayidaa yookiin yeroo eeggatee guyyaa keessa uumamee miti jechuudha. Kanaaf ilmaan oromoo kamiyyuu alaabaa kana akka lubbuu isaaniitti jaalatan jechuudha lubbuu kumaatama waan itti dhabaniif alaabaa oromootti sabni kamiyyuu sabni biyya isaa qabu sabni eenyummaa isaa qabu aadaaf duudhaa seenaf safuu mataa isaa qabu kamiyyuu alaabaa mataa isaa qaba uummanni oromootis alaabaan kun uummata alaabaa isaanii waan ta'eef alaabaa dhaabaa yookiin jaarmiyaa adda bilisummaa oromoo qofa miti jechuudha san bira darbee alaabaa waliigala ilmaan oromootti waan ilmaan oromoo kamiyyuu ni jaalatu. warri jibbiinsa fi hammeenya garaagaraa eh, akkasuma duudhaa fi aadaa ilmaan habashaa fudhatanii guddatantu jibbiinsa yookiin olola adda addaa alaabaa kana qabu agarsiisan malee ilmaan oromoo waan jaallatuuf jechuudha alaabaa kana fudhatanii kaba'an borus kana duras kaleessa dheengaddas tureeraa hadas jiraa borus ni jira jechuudha kana caalatti kanaaf alaabaan kun alaabaa adda bilisummaa oromoo akeekaaf kaayyoo ilmaan oromoodhaa galmaan gahuuf tolfame waan ta'eef ilmaan oromootis akkasuma waan itti amananiif qabatanii ba'an jechuudha bakka kamittuu ni ba'an gaafa gaddaaf gammachuu baddaaf gammoojjii biyya ambaa keessattis oromiyaattis bakka kamittuu alaabaa oromoo waan ta'eef oromoon oromummaa isaa jaalatu oromummaa isaatti mallattoo eenyummaa isaa kana calaqqee aadaaf duudhaa isaa kana qabatee ba'a jechuudha kanaaf murnoota namoota muraasa dantaa fi faayidaa addaa isaanii agarsiisuuf jecha barbaadantu akkasuma dhaabbilee maxxannee diinaa ta'antu jibbiinsa isaanii sabamilee garaagaraa irratti oofa malee alaaban waan barbaachisuuf waan majaalatamuuf qabatamee bahee irreessa irratti immoo irreessi irree oromooti bakka oromoon itti kaayyoof akeeka egeree saba kanaa ta'uu qabu agarsiifatu waan ta'eef bakka itti argamuu qabudha jechuudha Oromoon irree irratti waa fedhe sirbee dhiichisee yaada isaa bifa isaaf danda'ame hundaan bakkatti agarsiifatu waan ta'eef alaabaan Oromoo bakka kanatti argamuun bakka barbaachisaa fi murteessaadha jedhee nama jechuudhaan gama kooti. Kanaaf bakka kun wanni godhame kun waan nama gammachiisu waan Oromoon hundi barbaadu waan Oromoon gochuu qabu waan Oromoo irraa eeggamu kana caalas Oromoon akka godhu humnaa fi hamilee e, uummata Oromooti kun baay'ee itti gammadeera kumaatamni kitiloonni hedduun kan itti gammadan murnoonni namni qubaan lakkaaman namni xiqqoodha kan itti gaddan jechuudha kun immoo yoomiyyuu namni nama arrabsu diinni nama faarsu jechuudha ittiin gammadu bu'oo mataa itti ta'eera kanaaf ani akka kiyyaatitti kuni qabsoon bilisummaa gabaabbachuu gabaabbachuusaa yeroo dhiyoo keessatti oromoon akka bilisoomu oromiyaan akka walaboomtu oromoon birmadummaa isaa akka argatu humnaa fi hamilee guddaadha oromoon keessa falaa wanni barbaadaa turan gootonni oromoo kumaatamni kan lafaa fi lafeetti ta'an akka bakka ga'e agarsiisa jechuudha. Irreessi irree keenyaa injifannoon uummata oromootii haayee jaallan kiyya gaa ulfaadha. Akkuma sinuu kaastanii alaabaa kana fudhatanii diinaaf mataa bu'uudha dhuguma. Alaabaa kana eenyutu eeyyamee miti kan Oromoon durumaa kaasee fudhatee bahu ofii isaatiifidha. Alaabaa dhiigi hedduun kumaatamni hedduun itti cabee hedduun itti du'ee hedduun bakki bu'ee isaatti wallaalamedha. Alaabaa kana yeroo orgu Oromoon marti yuugaa akkuma gammadettidha yeroo hundumaayyuu. Amma ammamoo wanti baay'ee nama ajaa'ibu tokko alaabaan kun alaabaa adda bilisummaa oromooyyuu miti oromoon alaabaa kana fuudhee ba'e adda bilisummaa oromoof deeggarsa qabu yookaan jaalala qabu agarsiisuuf miti wantoonni jedhan dubbiseen ture fuula feesbuukii namoota muraasa irratti gadhiifamee ture Anagaa baay'ina ajaa'iba inni kun alaabaan sun alaabaa adda bilisummaa oromoo ta'u oromoo mitiiti. eenyullee ni beeka akka addunyaatti alaabaan sun alaabaa adda-bilisummaa oromoo jedhamee galmaa'eera diimaa magariisaaf diimaan jechuudha egaa isa kana alaabaa adda-bilisummaa oromoo miti warreen jedhan maalirra dhaabbatanii akka isaan jedhan anaaf naan galu jaalala adda-bilisummaa oromoof qabu agarsiisuuf miti inni isaan jedhanis egaa mormii maqaban agarsiisuuf yoo ta'e irraan kan homaa kun wanta bu'uura qabu miti oromoon otoo dhaaba kanaaf jaalala qabu agarsiisuu hin barbaadu ta'eeti alaabaa kan biraa qabatee bahuu danda'a ture. haa ta'u malee jaalala qabuu qabsoo adeemsifamaa keessarratti adda dureedhaan eenyutu geggeessaa jira nuti eenyu jala hiriirree jira inni kun kaayyoo uummataalee kan agarsiisudha ummanni hawwiinsaa maalla fedhiinsaa maalidha maal dheebotee jira isa jedhu agarsiisa alaabaa kana baatee ba'uun. du'uu akka danda'u utuu beekuu ajjeefamuu akka danda'u utuu beekuu hidhamuu akka danda'u utuu beekuu balaan akkasarra ga'uu danda'u osoo beeku dargaggoon oromoo kun hundumtiyyuu alaabaa sana fuudhee ba'uun jaalaluma qabu agarsiisuuf dha kaayyoo maalii jala hiriiree jira oromooni maal barbaada akeekaa fi tarsiimoonni jala hiriiruu barbaadu maalidha isa jedhu kan agarsiisudha eh, egaa adda bilisummaa oromoo jaallachuu uummata oromoo hin agarsiisuu kanneen jedhan kun eh, muraasni ni jiru mee jaalladdeetii kana akkamittiin ilaalte hayyee jaallee hawwii atillee ga'a waan baay'ee dhaganiiti kaastee namoonni waa'ee alaabaa qabatanii bahuu kanarratti waan hin argeerraa waan hin jedhu nan qaba innis akkamittiin ibsuun barbaada ummanni alaabaa kana qabatee ba'ee adda bilisummaa oromoo jaallachuusaa hin ibsu namoonni jedhan jiru akkumaati jetti waan waanta argaa jirru kanuma. ummanni alaabaa kana qabatee fi dhaaba adda bilisummaa oromoo sana deeggari utuu hin ta'in waanuma qabsoo gochuu qabuuf alaabaa sana qabatee ba'ee jaalala sana hin ibsu kan jedhaniin namoota muraasarraa hin mul'ata. Kan ammoo akkamittiin ilaalanii waan argamaa ture alaabaa sana qabatanii kan faarfamaa ture alaabaa sana qabatanii kan dhaadannoon jedhamaa ture jaalaluma adda bilisummaa Oromoof qaban abdii adda bilisummaa Oromoorraa qaban jaalala waraana bilisummaa Oromoof qaban akkasuma tarsiimoo adda bilisummaa Oromoof kan qaban sanatu ifaa ture bakka irreechaa kanatti jechuudha bakka irreecha malkaateetii kanatti. namni alaabaa sana qabatee hundi adda bilisummaa oromoo onnee isaa keessa jiru jaalala qabuuf sana ibsuuf kan inni alaabaa sana qabatee dhaadannoo jechaa ture malee alaabaa sana qabatee waan biraa jechaan ture alaabaa sana qabatee dhaaba biraa faarsaan ture alaabaa sana qabateen eenyuufi faarsaan ture kan faarfamaa ture adda bilisummaa oromooti adda bilisummaa oromoon bilisa nu baasuu danda'a jedhanii waan itti amananiif tarsiimoo isaatti waan amananiif alaabaa kana baadhatanii ba'aniiru. Egaa namoonni alaabaa kana qabatanii malkaa irreechaa irratti argamuun dogogora kan jedhani bifa garaagaraan ilaaluun danda'ama. Namoonni tokko tokko heera biyya kanaa wajjiin wal qabsiisanii sirni biyya kana keessa jiru alaabaa kanaaf ilaalcha akkamii qaba? Kanaaf uummanni dargaggoon kun alaabaa kana qabatee gaafa ba'u hin miidhamaa laata? Kanaaf kana qabatanii malkaa dhaquun maaliif barbaachisee kan jedhu jira. Darbees har'a jijjiirama biyya keessatti opdi'oon agarsiisaa jirtu kana gufachiisuudhaaf alaabaan kun qabatamee ba'uunsa jijjiirama amma ammaatti agarsiifamaa jiru kana ta'aa jiru kana duubatti deebisuudha gufachiisuudha kanaafuu alaabaan kun ba'uu hin qabu kan jedhanis jiru kana malees immoo namootni muraasni adda bilisummaa oromoo irraa jibba qabanirraa ka'uudhaan alaabaan kun ba'uu hin qabu kan jedhanis jiru isaan kana. jalqaba waa'ee heera biyya kanaa eh, keessattuu alaabaan kun jaalala hin qabu heera biyya kanaatiinoo alaabaan kun shororkeessaa jedhamee moggaatti baafameera jibbameera kaleessoo namni alaabaa kana qabate rasaasan sana ajjeefamaa ture har'aa qabatanii ba'uun uummata kana miidha kanneen jedhan kanaaf an akka kootti kaleessas haga qabsoon uummata oromoo jirutti alaabaan kun guyyaa tokko hafeen beeku yeroo eh, mootummaan wayyaanee uummata keenya kallattiidhaan fixaa ficcisiisaa ture yeroo poolisoonni oromiyaa har'a gara uummataa goran kun har'a qabsoo uummata oromootti makamaa jiran kun yeroo isaan namoota alaabaa kana qabatanii ba'an ajjeesaa turan waggoota darbirraa kaasee waggoota darbee waggaa darbee garasitti jechuudha. Gaafa sanayyuu alaabaan kun guyyaa tokko mana walii hin beeku bakka qabsoon uummata oromoo jirutti bakka ummanni walga'ee ga'ee jirutti har'a oo gaafa sanayyuu utuu kallattiidhaan utuu ajjeefamu utuu beekuu namni alaabaa kana qabatee ba'a. har'a amma tokko jijjiiramni taasifame kun bakka jirutti akkamitti alaabaan kun mana oola. Immoo jijjiiramni amma ammaatti agarsiifame kun haa jiraatu iyyuu malee immoo uummanni Oromoo hin bilisoome jechuun dandeenya. Bilisoomeera uummanni kun hin bilisoomne. Baay'ee jaalabdi yaada bareedaa kaasaa jirta gidduutti wanta tokko yaadadheeni barreeffama dubbise tokko akkas jedhama. Opiidiyoo haaromsinaa kan sin jechaa jirtan uummata Oromoo opiidiyoo gochuuf immoo opiidiyoo qabsoo Oromoo jala kan jedhu tokko dubbiseen ture. Dhugumayyuu oppiidiyoon ittiin deemaa jirtu kanaa warra gufachiisuuf alaabaa baatee ba'e warri jedhanii kan nuti barbaadaa jirru uummanni oromoo oppiidiyoo deeggaree waanjoo tplf jalagalee oppiidiyoo haa ta'uudha moo oppiidiyoon bilisoomtee ofiima ishee garbummaa jirtu jalaa baatee of dandeessee qabsoo bilisummaa oromootaa dabalamtuudha yaadni keenya kan jedhullee yaada ka'uu qabudha asirratti maaliif eh, qabsoo nuun qabsoo piidiyoon geggeessaa jirtu gufachiisnu kan jennu opidiyoo yoo bilisa taatedha uummanni oromoo yoo isheedhaan dhuguma bilisoomee jira ta'e jechuun dandeenyu kan. yoo birmaatti dabalate haa ta'u malee as irratti akkuma argaa jirru ammayuu yoo ta'e hamoo tokko calaqqee wayii haa mul'atu malee jijjiiramni haa jiraatu iyyuu malee ammayuu yoo ta'e oppiidoon TPLF jara jirti kanaaf oppidiyoo sana yaada isaanii jajjabeessuu jechuun uummata oromoo oppidiyoo gochuu jechuu miti. tarsiimoo oppidiyoo gufachiisne jedhamuu hin danda'a alaabaa baatanii ba'uun ishee kana akka itti dabaltee haasoftu barbaade. Akkuma jettee mm, ana jalqaba waan kaasuuf yaale tokkoon jira. Jijjiirama opiidiyoon nama ammaatti agarsiifte kana gufachiisa. Hojii amma hojjetamaa jiru kana gufachiisa alaabaa qabatanii ba'uun namoonni jedhanii inuma jiru. Isaan kanaan akkamittiin ilaalaa opiidiyoo har'a jijjiirama agarsiisaa jirtu kana kan boce kan gara aangootti fide har'a qaama hooggansaa opiidiyoo irra jiran kana kan bakka sanatti fide eenyu qabsoo qeerroo bilisummaa Oromooti. Kan bakka sanatti isaan fide alaabaan kun kaleessa utuu mootummaa kanaan adamfamuu utuu namni alaabaa kana qabatee bahe utuu adamfamuu alaabaan kun isaatu alaabaan kun eh, mirmirfamuusaatu OPDO irraa kana gara aangootti fide. OPDO'n jijjiirama fidaa jirti jechuun jijjiirama fidaa jirti jechuun uummanni Oromoo bilisoomeera qabsoonsaa dhaabbateera jechuu miti. OPDO'n jijjiiramaa jirti jechuun alaabaan bilisummaa adda bilisummaa Oromoo kanaa booda ba'uu hin qabu miti. Eh, opiidiyoon har'a waa'ee uummataa haasa'uun isaanii haasa'uu qofatu hin ta'in hojii isaan hojjetanii opiidiyoon gara eh, jijjiirama hin fida yoo jenne gara qabsoo ummata oromootti makamudha. Isaan eh, qabsoo uummata oromootti makamu jechuun qabsoon ummata oromoo kaleessaa maal ture mootummaa wayyaanii ofirraa kaasuudha. Heera biyyattii kanaatiin alaabaa adda bilisummaa oromoo shororkeessaa jedhamee moggaatti baafame kana jibbame kana ol kaasuudha qabsoon ummata oromoo deebisanii alaabaa sana fannisuudha. deebisanii alaabaa kana jala hiriiruudha. Tarsimoo alaabaa sanaa eh, dhaabaa sanaa biyya keessatti akka hojii hojjetu gochuudha. Ah, OPDO'n qabsoo Oromootti makamte jechuun alaabaan kun heera biyyattiin eh, shororkeessaa jette kana cabsee OPDO'n gara alaabaa kanatti makamu jechuudha. OPDO'n hin jijjiiramte jechuun OPDO'n gara ah, aangootti dhufte kun qabsoo uummataatti makamte jechuun alaabaan kun tooratti deebi'u bakkatti deebi'udha. Inni kun alaabaan kunii dhiigaaf lafee uummata Oromoo kaleessaatiin kan inni bocamee as ga'e. Har'a nuti opiidioon jijjiiramaa jirti jennee alaabaa kana ukkaamsinee opiidioo suphuuf miti kan qabsoo uummanni Oromoo qabsootti jiru. Opiidioo suphuuf utuu hin ta'in opiidoo bilisa baasuufidha. Opiidioo mataa ishee bilisoomsanii birmadummaa ofii kabachiifachuudha. Birmadummaa ofii mirkaneeffachuudha. Biyya ofirratti abbaa ta'uudha. Kana kan barbaadamu malee opiidioo suphanii TPLFitti umurii gochuu miti. qabsoon uummata oromoo har'as alaabaa kana wajjin gara fuulduraatti deema malee duubatti kan deemu miti. Irreecha bara kanaa malkaa bishooftuu horaar sadiitti ta'eef malkaa adeetirraa waan hin hubadhe namoonni hooggantoonni yookiin immoo qaamni mootummaa kanaa gara qabsoo uummataatti makame keessa poolisiin oromiyaa isa tokko. Poolisiin oromiyaa kan uummata tiksaa jiru har'a kan uummata wajjin hiriiree jiru har'a maaliif alaabaan adda bilisummaa oromoo gola keessatti ukkaanfamee irraa taa'amuuf miti alaabaan kun haa bahuufidha alaabaan kun haa dhaabbatuuf adda bilisummaa oromoo har'a heera biyyattii kana jibbame kana deebisanii bakkatti deebisudha poolisiin oromiyaa har'aa magaalaa keessaa eh, kutaa kutaadhaan wal hiree alaabaa adda bilisummaa oromoo tiksaa jira uummata dura bu'ee nuti siniif jirra siniif duuna jechaa jira akkamitti alaabaan bilisummaa har'a alaabaan adda bilisummaa oromoo har'a mana oola. silaa poolisoonni oromiyaa iyyuu imtuu warumti qaamti nageenyaa iyyuu alaabaan ba'uu hin qabu hin jenne akkamitti gareen muraasni alaabaa adda bilisummaa oromoo kana ba'uu hin qabu akkamitti jedha bakka uummanni oromoo jirutti bakka qabsoon uummata oromoo jirutti haga bilisummaatti qofa otoo hin ta'in bilisummaa booda eessatti rakkina keessattuu alaabaan mana oolee hin beekuyyuu sichis yoomiyyuu bara baraan alaabaan adda bilisummaa oromoo guyyaan itti daran cimee fannifamu malee guyyaan itti mana keessa oolu miti. ulfaadhu jaalladhu egaan dhaggeeffattoota keenyaa giddu gidduun dhaadannoowwan malkaa ateetee buraayyuutti turanii fi akkasuma sirboota garaagaraa dhageessifamaa turan isin dhageessisaa kan si waliin turre an hawwii qajeelaati jaallan kiyyaanis jiraadhaa ulfaadhaa jechuunin barbaada e, akkasumas immoo qaamota mootummaas ta'anii foollee abbaa gadaa nageenyummaa uummata oromoo tiksanii dhiigi ilmaan oromoo tokkoyyuu osoo hin dhangala'in akka uummanni oromoo irreeffatee nagaan galu e warreen godhan hundumaa maqaa sagalee qeerroo bilisummaa oromootiin ulfaadhaa horaa bulaatiin jenna sagantaan marii keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira sagantaa walfakkaatu nama amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilsummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaannuuf turaa tura. Injifannoon mata Oromoof gadaan gadaa bilsummaati.